Будь мужньою, сказала мама. Ми мусимо до кінця боротись, не піддаватись ніяким провокаціям і не бути малодушними. На світанку ми розлучилися. Радянські військовополонені, які всю ніч охороняли нас, провели мене теплими співчутливими поглядами. Ніколи не забуду цих благородних жінок, які так піклувались про мою маму стільки любові і ніжності проявили вони до неї. На світанку я поїхала з транспортом в'язнів далі, в новий Бранденбургський табір. Там я виконувала найтяжчу чорну роботу в тюремній кухні. Одного разу, коли я чистила картоплю, наглядачка зі злістю дивилась на мене, очевидно думаючи, як дошкулити мені. Зніми нарешті свою червону косинку. Свиня. розлючено крикнула мені наглядачка. Я не свиня, я людина. Свині, ті, хто топче в людині людське, спокійно відповіла я, продовжуючи чистити картоплю. Розлючена наглядачка ударила мене кулаком. Інстинктивно захищаючи обличчя, я підняла руку з кухонним ножем. Фашистка випадково порізалась ним, б'ючи мене по голові. Тоді вона схопила великий металевий ополоник і почала мене дубасити. На її крик прибігли есесівки і потягли мене по снігу в карцер. Незважаючи на зиму, зняли з мене одяг, залишивши в одній сорочці. Два довгі тижні я провела в цьому кам'яному мішку, де не можна було ні сісти, ні лягти стояла босою на цементній підлозі, тремтячи від холоду. Немає сил, щоб розповісти про ті муки, яких я зазнала. Виснажена голодом, хвора, я весь час думала про мужність нашого батька, якого стільки років підряд перекидали з в'язниці до в'язниці. Дуже турбувалась про маму. Адже після зустрічі в Равенсбрюку я не мала від неї жодної звістки як вона витримує той страшний табірний режим зі своїм хворим серцем. До сліз було жаль її стареньку, слабу, але чим я могла їй допомогти? Через два тижні мене нарешті задобілу хвору вивели з карцеру. Хоч всі дівчата, що працювали тоді на кухні, підтвердили, Нага поранилась сама ненароком. Все ж мене відправили на допит у Равенсбрюк. Там працювали дівчата, що були при розправі наглядачки. Мене супроводжували два есесіці, гнали етапом по снігу в мороз і завірюху. Дерев'яні колодки спали з ніг і загубились. Я йшла по снігу в панчохах, ледь переставляючи ноги. Спочатку було дуже боляче, потім я перестала їх відчувати. Польські дівчата, що працювали на кухні зі мною, підтвердили, що я не нападала на наглядачку, а вона сама напоролась на ніж. Мене відправили назад в Ной Бранденбурзький табір. На моїй картці тепер, як і на маминій, було написано Повернення небажане. Кинувши в табір, про мене забули, та радянська лікарка знайшла мене, змастила мої відморожені ноги і підгодовувала, відриваючи від своєї пайки продукти. Надії на моє видуження майже не було. Нас скоро звільнили радянські війська. Я була ледве живою, майже не могла ходити. Радянський лікар почав мене лікувати і врятував від неминучої смерті. Цього я ніколи не забуду і все життя буду вдячна йому. Тяжко захворіла в Равенсбрюку і мати Ірми. Вона не боялась важкої фізичної роботи. Роза до неї звикла. Ернст одружився на ній, коли вона працювала в багатіїв прачкою, а він був робітником докером. Після арешту Теймана її, як і доньку Ірму, юристку за фахом, ніде не брали на роботу. Отже, щоб не померти з голоду, доводилось займатися і найважчою працею. У Равенсбрюку її звалили з ніг знущальні апелі і важка фізична праця. Вона уже не могла витримувати довгих вистоювань на вітрі і дощі. Політичні німкені допомогли їй потрапити до ревіру. Роза дізналася про біду, яка впала на голову її дочки, про перебування ірми в бункері, і це ще більше додало їй горя. Серце почало здавати, набрякли ноги. На одному запилі вона мало не впала. Її подруги політичні німкені підтримали її і майже на руках довели до блоку. Довго дня її помістили до ревіру, поклали біля вікна, де дошкуляла холодна, вкрита інеєм стіна. Зате можна було дивитись у вікно. Перед нею відкривались пагорби де починав танути сніг. Лежала і думала, невже це була моя остання весна? Записувала в твоїй пам'яті те, що вона має повідати світові, те, що потім розкаже колись радянській журналістці, яка приїде до неї. Із спогадів Роза Тельман Гітлерівська пропаганда намагається зобразити радянських жінок некультурними і жорстокими, представниками нижчої здичавілої раси. Коли мені довелось зустрітися з ними ближче та ще в таких жахливих умовах, я зрозуміла, яке золоте серце і чутлива душа у російської жінки. Скільки уваги і турбот про мене побачила я в радянських патріоток, обездолених, змучених нелюдським поводженням з ними есесівців, але не зломлених не духовна. Вони терпеливо ходили за мною, коли я, важко хвора, лежала самотньо біля холодної стіни, і есесівські лікарі забороняли навіть підходити до мене під загрозою смерті. Але ротармійок це не лякало. Ці жінки чергували біля мого ліжка вдень і вночі, діставали ліки. Знайшла серед них лікарка Анте, яка була такою уважною і чулою до мене. Завдяки їй я почала видужувати. Ці голодні жінки ділились зі мною своїми мізерними пайками хліба і гемюзи. Хтось навіть зв'язав для мене теплу ковтину, дістав мені теплу білизну і панчохи, хоча це суворо заборонялось. Я вижила в концтаборі, тільки дякуючи самовідданості і благородству російських жінок. Заложники. Восени 1944 року до концтабору Равенсбрюк прибув великий транспорт з французькими жінками.